Trovi amicoin per la naso. En amicetsoi la chemio shaine devas vere congrui, almenau se temas pri la corpa odoro. Ciel tion montras experimenta studajo, nome la corpa odoro estas suffice simila ce amicae homoi. Crome, simile odorantai homoi ofte intercomprenigas iam ce la unua renconto similuloi emas associigi. Tio definitive versaine ancau validas por amicai relatoi. Tio montrigas ne nur ce comunae interessoi cae vit punctoi, sed ancau relate alla corpo existas mesureblae similezoi. Exemple ce la genoi, au en la cerbo. Ie ciui etsoi ni ecconas potenziala in anima in parenzoin, kie supposigas tion studajo, ciu jus aperis en faca magazino, la odoro povus ludis lo silan rolon, precipe tiam, ciam oni jela unua provo, jam bone intercomprenigas, au ciam oni sentas cun ligigion. Ciel tion scribis te amo de la CERP Esploro Seccio de la Israela Weizmann Instituto, tio povus funccii fine simile ciel ce multai mamuloi ciui pli flaras unula alian, ca ciui tiam rapidege distingas inter amico ca malamico. Ce homoi, tiu procedo lau tio, ne estas tiel evidenta, tamen ni daure perceptas, plei ofte subconscie, la odoron de niai cun homoi studagioi montras che ni tiel povas exemple ec coni anim statoin. Exemple, ciu iu estas felicia, au timas. Estas ancau conate che la corpa odoro influas la electon de partnero. Ciu case, laula esploristoi, estas suffice probable che odoroi ludas rolon same ce amicetsoi cae, kiel en aliae amicae aferoi, povus ancau existi prefero por similezoi en tiu caso. Ciu tio vere estas trafa, tion oni tiam prilumigis lau plurai voioi. Unue oni electis sur base de amplexae encetoi dudec paroin cun malvasta amicetso, Ili jam ce la tutunua renconto estis sentintai apartan cun ligigion. La corpa odoro estis registrita helpe de elektronika naso, seque oni calculis la similetsoin. kai vere, la odoroi de du amicoi, au de du amicinoi, oni prilumigis nur sam sexain amicetsoin, estis plisimilai unui alla aliai olce hazardai parigioi, quiui estis generitai e la samae datumoi. En plua pascio, dudec quar ne parto prenintai personoi, ce la flarado de odorai specimenoi, attingis similan resulton. Por controli, ciula odoro vere estas decida, por la cun ligigio, cae ciù gine povus esti formita per similai vivo circunstanzoe, la Israelai esploristoi plenumis aldonain experimentoin, cund exep homoi, ciui estis complete fremdai unui alla aliai. Ciam du samsexai personoi devis extari en distanzo de duona metro vid al vide, cae tiam ili devis conduti dum du minutoi kiel la spegula bildo de sia vidal vidulo. Ili ne raitis paroli, ce tio eblis observi, kiel la sestec parigioi intercomprenigis au sincronisigis. Seque ocasis amplexai encetoi. La testantoi devis interalie priugi la interagon, cae devis fari indicoin pri la sentita proximetso. La odoroi tiam estis de nove analisitai de electronica naso. Dudec tu parigioi estis tui sentintai certan cun ligigion. Cai vere la odoroi en tiui constellazioi estis plisimilai, ol en ciui aliai. Ancau la interagoi funcciis pli bone en tiui casoi. Tio pledas laula esploristoi por tio, che la naso ien ca ien distingas iam ce la tutunua renconto, ciù du homoi farigios amicoi au ne. Per aliai vortoi dirite, la chemio devas vere congrui.